Eraz, izpa gaztetxean naiz uh, txomin euh, gaztetxeko kide batekin. Beraz, txomin zuzira euh, antolatzaileetan. Zer gaitik euh, autodefentsia ikastaroa antolatu duzue? Ebe, eh, gierran eh, plani familiale karteak eh, um, digu ea posible zen uh, autodefentsia taile gori ere matea zizpa gaztetxean. Eta noski erantzuna positiua izan dela. Ehm, gu burukatzen gira Baionako bestetan, eh, Baionako besta parekide, errikoiak izateko, eta noski horren baitan txartzen da feminismoa. Mikain, beraz, eh, bon be, eh, zer da elburua? Elburua, be, ez ezberdin asko dira, deia neska, nesken arteko elkartrukak eta bermatzea, eta noski teknikoki, defentsia teknikoak ikastea, egun erabiltzeko. Nor dira antolatzaile guztiak, Eh, hor uh, autodefentsa tailer horretan, uh, eh, planning familial, mm -hmm. eta guk gaztetxe, gazte asemladak eh, gaztetxe usten du, elkarte hori. Mm -hmm. Eta momentuz toki horretan guk uh, biagira, bi elkarte gira. Uh, emazteak zer borroka arte edo kirol uh, ikasten dute ikastaro horretan? Ebe ikasten dute uh, Maga, eta gero nire ustez ikasten dute ere oien gorputza kontrolatzen uh, eta oien, uh, nolera, oien konsientzia pizten pixka bat ere. Zuri ustez, gaitik eh, hainbeste emazteak izen eman dute? Uh, nire ustez emazte askoak izen eman dute, zeren uh, nire egeritatearen uh, froga bat da. Mm -hmm. Frogatzen du uh, emazteak uh, tasunan uh, eraso asko pairatzen dituztela. Eta nire ustez, uh, or, kizartea irudikatzen du mhm. hainbeste mm -hmm. jendeak izen ematea. Uh, eta eginen duzue beste olako ikastaroak etorkizunean? Ebe, nahiko ginuke ez, ez egitea, baina uh, obek ez egitea, baina uh, eh, beharra den momentuan eta hainean uh, eh, norski baietz gaztetxeak uh, iniziatibak hartuko ditula uh, feminismoaren arloa, uh, ingurua lanketa batzuken amateko. Ados, mila eskara gainetxo min? Ba, mila